itxu eman doka. Ingun. Zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestianik, itxu eman doka. Tsumandokan beti bezala gu ekola beratzailekin Charles Spidegain hitzezitzen lega harri zenaikin zinen zaiku. Kolaboratzaile berri bat ainara plaza hola elakoekin sindikatu hunek krisi ekonomiko, sozial eta ungumena zei amaiten dien gogo eta batez berri emanen deiku eta Josebe Ituri aldiz beti patriarka eta machismoai begia etxekiz zaintzaen arenkua ekariko deiku ahatze gabe laurentzen gomendioak Tumadoka! hasgitin. Nafarroak behereinua galdu dianetik, hunen ber jaikitzeko galtuek estie etenik uken gaur arte. Lehenago Nafarroaz aibazien, himetzugeren mentetik goiti, uskal herriaz da mintzatzen. Frantziako irautzak, Osbakos Nafar ereinuaren arrastroak iparalde juntan ezabati balin bazutian, waiko departamentia sortuz, badakigu basenafartarek ez etziela departamentu berria hun hartu, Nafar ereinu sale izaten jeraiki ziela irautzalaien ganik arrakastaik ardietsi Irautza eta behala, Napoleon imperador korsikarak frantziako aginte gidarrak hartuik, haro, Europa gusian gerla pisten hasi zen, Austria, Inglaterra, Italia, Prusia, Suedia, Erusia, Espanya, denak hezi eta be menpe ezain nahi uken zutian. Mila sortzi eta hamareko hamarkadan, Espainiako pinentzulan sartu zen. Holako jolasetan hanitzetan agitzen den bezala, hatxarre batetan konkista lana untsa hasi zeion. Bena bertane, berdatzen hasi zen inglesek sudura sartu zien eta Napoleonek hatia huntu beharuk entzian. Gerra bezala, zibilek astaparkaldi gordinak jasantzutien. Donostia ere ikizantzean, lapurdin aldiz, behazkuri eta kabaletaz ustiatuik bizizalen baitan goxia sortu zen. Errealitate mingarhunek etzian hargatik uskal estado baten aldarikapena bastertu. Napoleon Espainia aldian be balientietan bazabilala eta luraldia administratiboki berogokitzea pentsatu zian. Ideia zen, Pireneen bi aldetako emu zabal baten sortze eta batzia. Luralde berrihunek be baitan hartuko zutian Katalunia, Aragoia eta Euskal Herri osua. Hortaz zerbait berri hartuik, Dominika Garat ustaritztar politikaiak Napoleoni proposizeion uskal estado batuen antolatzia, nun ipareko hiu probentzi eta hegoaldeko lauak batuko zien. Napoleonei idatzitako gutinian, garatek zion estadohunek ber mintzaje eta ber kulturako gentiak gisa horrez alkartuko zutiala, jakinez, frantses edo espanyol bazien bortxak behartuik baizik etziela halakatu eta ez ben bontatez. Dominika Garatek egin zian galtu hortan, Euskal Nazio Berriaren izenae proposatu zian. Fenizia Berria. Hunen barne kausituko zen Pireneetako alde bata, Tiro berria izenaekin eta beste aldia Sidon berria izenaekin. Ikurina aldiz Nafartara zatekian. Euskal herri baten sortzeko egina haletan ez da dakigun bezala Tiro berik agertu, nahiz Tio hanitz entzunden, bena Fenizia berriaren galtua beti horda eta Geos eta Geihago eraiten da Fenizi konan Fenizi konan Ekainaren ebostean Igantez baiunan Pastoal eguna Istoia da egiazkua Mundian da ezaguna Zuzetak idatzitakua Katalina deitzen dena Amarrak eterditan desfilea, xantizpitutik logarat, merkatutik pasatuz. Egunta berrogei aktur, dantzai, sonilai eta pastoaleko Hiru tokietan, baionako bertsulari, dantzari eta kantarien agurra. Eberditan logan, bazkai eta talo. Agatxaldeko hiruak eterditan tianko, Katiarina de Rauso, pastoala. Arrestiko zazpietan, Ostatu, talo eta soinu. Ekainaren bostean, Baionan, Catarina de Rauscho, Pastoala. Biba Bayona. Viva Pastuala. Charles Videgain, qui se Qui se Qui se Beti hitzez hitzen heben, ezkera isiltzen äh, eta zerga legar, zerga hori. Orduan edun batez, aipatu bai nuen eh, diruz eta murrizten dinela, <laughs> eta ibat badau, agazoin eta ibat, zerga. Horten, harina izetatzen, derbi ikusten zerrote den zerra hori, jakin eta seberuan ledarra egiten dela. Ledarra, eno ustez, bon, komprintzen du gehiago, Eh, zeren leherra da aztenean harina, baino zera larriaro den zerbait, leku leherrtsu bat, leherra da lor javie. Ah, bon? Odan, bon. Gaila, erraiten jagu. Ba, hori da. Horean, bada jendea leherra buru, leherra eta hori izaiten alda erreka bazterrian edo bestarle ere. Hori da leherra. Le gravier, ados. Eta besta de lerarra ere, aherria dektatzen delait, ahauan balimada bada dastoin zenden zerbait, le mude frantzesez, huare numait ledarra. Horren, horretin iztu derbi ikusten, Zelotuia badin, zergekin? Eh, zer gekin. Orduan, eh, du, lederra unxalaz, zela, Sibiruko, Sibiruan editen zen biltzak baten izena. Ta biltzak hortan, erabatitzen zuten somat sos eman behar zuen batuitzat. Baina, bon, zer da. E, Ordean, erdara zerreten dute e, enpo, enpo, enpo xatu da, eh, biztan da. Ordean, biztia zer da, hori berdin. E, behar du oinarri bat, erdaraz detzen dute sieta behar duan, la sieta do lempo. Horean, lehenik, setatu dut, zeren eskora zor badira, versione itzulpenan, anitz, eban dia joan bada le collecteur d'impo. Le, nola detzen da, un publiken, uste antzidut haren izena, eta uh, zer da biltzaile detzen dute. Beaz, zer da, aski zera da, eta leizaharrat aldiz, lehenbiziko zera, eh, testamendua lehenbiziko aldiz eta itzultzen maitu, hat erreten du publikanu, le Eta zer zen publikano, erroman zen, alako saldun bat, jende, oza, jende bat, e, bere gain hartzen zuena, zer da, dirua altxatzia, jendeen ganik. Hori gero, frantzian efermier genero eta hori zen. Horren, zer da, zer da, edo erdaraz bat ziren e, izen diferenteak, e, la gabel bat zen gatzarekin, lezed, la eta, ez da dit. Orduan, nitxetatu duena da, bakarrik, berbada, destinabil, eh? zer gada, azkainen eta lapurdin, litake, alako xerrenda bat bezala, eman ezan harri xerrada bat, ikusten bali madut mendian, beta bat bezala ikusten dut alako lerro bat harriz edo zerbaitez eina. Hesi bat baliz ezan? Hai, komen eh, ban egiten da edo, en enfilon egiten. Horren, ah. horrek izaiten aldola alako balio bat, eta hortitz eh, sortu dela dure zerra, e, eh, ez du bat ere ikusten, baina zinez, eta azkena, nunbait zer dira, zer dira, ez dut erabiltzen liburuetan bada, nunbait behar da ezauna, zer gote da bada, da lerera. Er nahi dut, lerera harri, uh, area, harri hori. Le gravier de la kua, zer gara? Zer nola zbait lotua da lur, lurarekin edo alako material ekai berezi batekin. Nik, oaga eten dut, e, ez du garbi ikusten zen dako. Abini. dut, e, ikusten dudan bezala. Itxu, mandoka. eman doka. Jokaz kanpo! Karikako ikusgarriak. Ikainaren laua larumatarekin. Espeletako kariketan. Zirkoa. Danza. Musika. Antzerkia. Benentza. Txetasunak. Pimpulka webgunean. Jokaz kanpo! Espeletako kariketan. Baloba! Ikainaren laua larumatarekin. Baloba! Eta utse juntan hori eh, den bezala beginen dutugu pausu sumait, lauren hiekin, kusi haito ordina eh, joka, emeak taldiaekin ekin horren zer, ba, ezer, parka? Justo, bi edo berrikuntza bat edo zahar uh, keri bat, zena duzu? Ah, berria lahenik. Berria ordean berria, zer dugu, tori taldia. Tori? Tori. Ongi ongi ez dakit, mena torri, eh, kostaldeko talde bat duk, eta talde horretan bat duk ezagunak. Ezagunak, eh, nik ezagutzen dutu danak? Ba, ide adinako bat behitapu uh, eh, talde horretan. Haingazte? Zahar bat, eh? eh? Deja ikusik duguna taula taula edo hola? Ah, bai, bai, bai. Untsa ezagutzen dutu Kostaldeko? Bai. Kostaldeko, bai unartik apalago ordin? Kostaldeko, bai unain gitarista bat. Eh, zea bikote kae aidenan uztenka zikiro eta holakuetan? Bero, bero, bero, berotzen zira. E, e, ekaitzane sidurra sartzen dik? Kazare dia izena. Nat, bennat, bennat kazare. Ez tuki hune ekue Hoa ez, eta betea iduk egerki, uh, eh, ordean uh, torri taldea kostaldean sortu den eh, talde berri bat duk, bat zian uh, lehen da biziko diska tipiño bat eginik eta hoai beste diska berri bat ekin sei kantoe biltzen dutiana, odan talde hortan biztan dena erraiten bezala ezagunenak, eh, manitu edo dinozor uh, oietaik natkazare gitarran, baduk ere txomein etxe Hau ez, zagutzen duk agian biztaze? Biztaz eltu bada bai. Uare gitarista, ez baniz trompatzen Doni Bane Loitzuneko sortzez, izan taliarekin izan zena, uh, folk musikan ere begisintxo aspaldiko kopartezai kantana izan zena ere kantu txapelketa batian, ibili da eskuin esker talde ezberdinetan, Haue gazte izanik? eta bala Eta gero, talde hortan badia beste zumbait, gazteagoak. Hor dian behinat bizkai kantaria, Cedric euh, Lepin euh, baterian eta Pat Glin basuan edo gitarra apalan. Beraz, euh, beriki sei kantueko diska bat grabatu die. Zer eh, da, rock balin ba, nat rock balin da, badik uh, eh, bosano bat iben hobo. Bai, roka, eh, roka eta diska hori grabatu die tolosan egualdin bombe denean. Ah bai, leheneko sue hailiekan. Voilà, eta diska horren inguian ere den berritar zun bat, disketxe bat ere sortuk izan da horren, uh, sede horren inguian, ipar horratza deitzen dena, eta horren bulta zailetaik bat duk, eh, nola deitzen da uh, Willis Rumondeko kantaia, uh, mez, uh, eskapatu za, urkiza. Urkiza. Heltu bada. Hola, hola, hor dian, be, Egingarria da, ikustia beti bineat eta eh, nat eta txomina ideela gazte horiekin, eh, musikan, zinez eh, gitarista trebiak dira eta diska... Ka, ez zenta natek kasi badik Mick Jagger eta dina? Ba, aize, aize, aize, aize, eta ordin, voilà, uh, egingarria, bo, bi, gitarista zinez hunak, eta zinez lan handia egin die uh, gitarren aldetik diska hortan, justoki git, bi gitar untsa ustartzeko eta bakotsak be argia ukan bezala. Ez duko lako na, fen, usu dira gitarrak eta bata bestiaen eh, bestia zaila da. Hor zinez eh, untsa behartzen bada, bada lan izugarria eginik gitarraen untsan agertazteko. Voilà. Dataik badea, joan hebenka agertuko dien ez edo hola, ez tiki du, eh? Ez taki bat hori agenda ez ditzarek itzen. Bena hor die, uh, simur sendoak deitzen da diska berri hoi, sei kantue taldia hortan, beraz, denak uh, torri taldiaken taldiaren sorkuntzak dira, eta be, nahi baduzu, eh, ikusteko, zer nolako musika egiten dien, hortzadarrak doinua eskainiko daike. Festigaga ekainaren lauan lasan. Antzerki, kontzertu, animazio, gustu guzientzat izanen da. Egitaraua atxaldeko bostan hasiko da bi antzerkirekin. Gluk, etxepareko gaztek emanik, eta amatur, amabi taldearen proiektu behia. Ondoti gaualdiak bost kontzerturekin segituko du. Diabolo Kiwi, Sofa, Rural Zombies, Jezu Christ Fashion Barb, eta bukatzeko Dizdoz. Dizdoz jateko aika elkarteak taloak prestatuko ditu. Beraz, familian, zura amorosarekin, lagun artean, bakarrik edo zure gatuarekin, txauri egun kultural gozo untaz gozatzerat. Ekainaren lauan, ahatsaleko bostetatik goiti, lasan, festigaga, festigaga, garaziko gazetxak antolaturik. Yutu alamani. Yutu alamani. Ez bata ez beste. Nik, nik, nik, etxe mandoka. Ainara plaza hola, hemen gaude, ela sindikatuan, eta ba, zurekin, eh, ez dakita, tal potolo bat idekiko dugu, zen eta zien sindikat horrek, lan bat, edo, bat, edo lan bat eramaiten behitu, klima aldaketa, berotegi efektoek, eta nola lanbide batzuk desagertaraziko dituzten, eta agian eh, beste batzuk sortaraziko. Guke eh, krisiaren ingurun egiten duguna osunarketa da krisi hau ez dela krisi ekonomiko soila, krisi global bat dela, badela krisi soziala edo gizartea duen eh, krisi bat, bai mundu ikuspegitik edo hegoaldeta iparralderen artean badagoela ezberrintasun bat, bai? E, iparraldea edo aldea beratzena deitzen den hau, gu bizi garen hau, Hegoaldeko en, bizkarretik edo bizi dain handi batean, beraien baliabideak hartzen ditugu eta beraien e, eskulan merkearen bitartez ere gure bizi baldintzak eta gure bizi modua hobeago edo egin dugu, aztu gabe beraien bizkarretik egin dugula eta zor bat badaukagula, Baina eh, ezberrintasun hori iparrego artean eh, dagoena, hemen iparraldean ere badago. Gizartearen barruan guk ere ezberrintasun handiak ditugu. Badago joera bat, eh, aberastasuna eskukutxitan metatzearena, eta gainontzeko geratzen gara aldugun bezala aurrera eginez. Ez? Ego lugaldei begira, ba, zer da hasi dira, konkista lehenik, kolonialismo eta ustiatze zituzten guztiak? Bai, e, hau urte askotan emandako lapurreta bat e, izan da. Eta gaur egun, naiz da deskolonizazio prozesu bat eman omen den, ekonomikoki, badaude e, estatuen arteko hitzarmenak eta oraindik lurraldoiek kolonia bezala tratatzea bermatzen dutenak. Eta gehien bat izaten da, bai, naturbalia bideak e, bertatik ekartzeko, iparralde edo aberatzentzako e, oso baldintza honetan, eta baita ere deslokalizazioen ondorioz ere bertako lan baldintzak merkeak dira e, sarritan esklautza baldintzetan lan egiten diuze eta gu ere hortik onura ateratzen dugu orduan bai da eskulana eta naturbalia bideak bietatik jarraitzen dugu aberasten beste alde batetik badaukagu beste krisi bat eta da krisi ekologikoa hori gaur egun inork ezin du zalantzan jarri naiz eta oraindik badiren klima aldaketa ez existitzen ez den esaten duten hoe baina krisi ekologikoa gaur egun realitate bat da baliabideak gehiegi e, eh, xautu ditugu, energiaren krisiare badaukagu, funtzionatzen dugun bezala, behar dugun energia kantitatea izugarria da, eta ezinezkoa da hori modu jasangarri batean lortzea, orduan, daukagun energia iturri nagusia, energia iturri fosilak dira, edo nuklearra, kasu batzuetan, ezin dugu daukagun energia eh, eskaera hori horrekin e, jarraitu kontsumori hori gehiagizkoa da eta hori e, murriztu beharra dago energia fosilak ingurumen kalte izugarria egiten dute ez bakarrik energia fosila, baita ere baliabideen gehiagizko guztiak eta lurzoruen e, ustiak eta desegokia, nekazaritza tradizionala eta ekologikoaren aldegin beharrean e, nekazaritza industriala da gehien ematen dana mundu mailan horrek daukan bai mugikort, gehiagizko mugikortasuna e, produktuei dagokienez, bai kutsadura maia izugarriak e, sortzen dituzte, bai lurrean, bai urean, bai airean, e, sistema dago bideratuta gehiagizko kontsumoan eta gehiagizko kutsadura batean, bai? Eta planetak baditugu mugak eta muga horiek errespetatu behar dira, ez dagoen lekutik ezin dugu atera. Ari gara iristen marra gorri horretara. Eta guk ez baldin badugu sistema hau egokitzen planetaren muguetara eta gizakion benetako ongizatera, beste norbait egingo du, orain arte kapitalismoak egin du, ez dakigu kapitalismoaren ondoren datorrena zer izango den, baina hobea ez da izango, hori ziur, orduan guk gure erara egokitu behar dugu hori krisi irtetzeko, eta irtera hori e, izateko berdintasunezko irtera bat, eta denoi, denoi ongizate hori bermatiko diguna ez berdintasun horiek izan gabe. Eta nahiago nuke, nahiago dut primarratu, e, ongizate hori zer den, ze sarritan ongizatea neurtzen da e, daukagunaren arabera, daukagun dirusarren arabera, daukagun aberastasunaren arabera, dugun lanaren arabera, eta ongizatea ez da diruz neurtu daitekena, orain arte ekonomia bete neurtu izan da barne produktu gordinaren inguruan, ez? eta barne produktu inguru e, gordinak neurtzen duena da, diruz neurtu daitekeena, baina hortik kanpo gauza asko daude. Eta gure uneroko funtzionamentuan derrigor neurtu beharreko gauzak dira. Adibidez? Ingurumenari egiten zaion kaltea, barne produktu gordinan ez da kalkulatzen, zerbait negatibo bezala. Ez da positibo bezala ere, ez da kalkulatzen. Badirudi hori ez dela existitzen, hori ez dela gastu bat, ez da neurtzen diruz ordaintzen ez den lana. Enpleguak dira lan ez ordaintzen direna, eta gainontzekoa ba, norberak egin behar duen zerbait da. Zaintza lana adibidez ez da neurtzen. Zaintza lana ere krisian dago. Gaur egun emakumea lan merkatuan berdintasunez sartzea saiatu den honetan, etxeko lanak, historikoki emakumeak egin dituenak, hor geratu dira. Lanera kanpora joan denean nork egin behar izan duri basarritan emakume jarraitu du egiten. Lehen batek egiten zuena, Orain, horrek egiten du eta gainera beste lan bat gehitu zaio. Eta hori, etxeko ekonomian eta etxeko e, iraunkortasunean, zama izugarria da eta sarritan krisios handia da. Ari gara hitz egiten, umeen zaintzaz, nagusien zaintzaz gero eta araz handiagoa izaten ari dena, ari, ari gara hitz egiten, e, ezintasun bat duten pertsonen zaintzaz, bizi osoan neurtzen baldin badugu denok izan dugu behar ba, e, zaintza behar bat. Eta hori ez da inon neurtzen nehutzen da, goizanko sortzitatik eta ratxeko seiak arte den tarte hori ordain duta, bestek arteka parte ez da bizirik. Ez, ez da bizirik, edo bizia baldin bada, hori arlo pribatua da, eta ez da e, sistema berak eh, zaindu edo edo irtera bilatu behar dion arazo bat. Oda, hori pertsonala da, norberak bere kaguz egin behar du, ez da sistema publikoak laguntzen duen gauza bat, ezin dugu ingurumen eta zaintzak altera eraman, krisi ekonomikoari merkatuak behar duen irtera bat emateko. Eta zaintzak baditela eke bai, ez dira beti baldintza honenetan, eskoletan klaseak beteta, errakasle gutxi, ospitaletan berdintzu, adinetako etxeetan ebai. Ez noski, krisiaren aitzakiarekin egin diren eh, murrizketa denak, zerbitzu publikoetan egin dira, hezkuntzan osasunean, zaintza lanari loturiko sektoreta, bai adinekoen erresidentzietan, bai aurreskoletan, gura izea beti sartu da arlo pribatu horrek bete ditzakeen edo historikoki bete dituen e, arlo horretan hori ekonomiatik kanpo bezala geratzen da, da lehenengo dago ekonomia, Eta gero gainontzekoa. Eta gainontzekoen baldintzak, ba, bete alizan direnean, dirua egon denean, ba, bete dira. Baina orain ez dagoenez, ba, e, ba diru dela eskubide bat, bizitzatuin bat izatea, orduan, ba ez da, ez da bermatzen. Beste mm. leku batera bidaltzen da dirua, inungo, badirudi dirudi, e, kalterik edo sortu gabe. Eh, alta, alta dira behar, eh, oinarrizko beharrak, eh, zaintza, ez dakit, areta emaitea, norbaitekin egotea, hori da hori gaitu eraikitzen pertsona bezala gehien bat. Baina eski, hori pertsonen behar oinarrizkoak dira. Oinarrizkoa ez dena da, e, merkatu imobiliario bat, edo merkatu finanziero baten erreskate bat, edo armak ere egiten dituzten sektoreak, horiek dira beharrezkoak ez direna, gaur eguneko bizitza duina eta ongizate, benetako ongizate bat eta ez diruz neurtzen den ongizate soila mantentzeko, benetan behar duguna, ez, e, sistemak ez du, ez du bermatzen. enpresa handiak, eh, enpresa energetiko handiak, gasarenak, elektrizitatearenak, bat dituzte horre egin da, beraien arteko harremanak, e, eh, lobi bezala funtzionatzen dute, eta gobernuak berera imenpe dituzte beraien onurarako legediak egiteko, azken finan beraien onure ekonomikoa bakarre begiratzen dute, daukate kontrolpean merkatu hori, eta erabiltzen dute jendea estutu eta beraien irabaziak eh, handitzeko, ez beste zertarako, eta gobernuak utzi egiten die, eta gainera beraien mesedera hartzen dituzte erabakiak. la et kulturgunean, Kainaren oshtirala, ostirala, sortziak eterditan, Cabaret, antzerki mushikala, le petit théâtre de pain Campagnac et Manik. Prezioak zazpi eta amasei euroren artean. Erreserbak, larreko.fr webgunean, edo 0 bost behugaita emeretzi, behugaita ama larugaita mairu, iru, larugaita zenbakira daituz. Zatozte lajeko kulturgunerat, ekainaren iruan kabarri ikusterat. Laurentz bigeren pausu ino bat eta azkena hiekilan eginen duguna, adeza berriak entzuniko ikuan zaharrak. Zaharrak, ordean uai, ezkia gaztetuko, ego gaizoa, junen gial, mila bederatzen talatan oita iruko doinu baten entzuterat. Doi doi esortu egintia. Ez, ez, ez, adin florian, oita iru urteko, ertzo bezalako, ez, bezortzi. Sutan. Sutan, egian sutan, eh? Hiek e, azian, uh, eh, Rikar Butila kanbea batetan, eta Erobi eh, errobi eta CDC-en dizkak unguka. Ah, oi, lehenago zian, eh? Hori ama lau, Ba, ba. Hoita bizpahi urtetan, zer, eh, zer entzuten hin? So, zer adin hin? Hoita bizpahi urtetan. Ha, ah, gio be, euskal, eh, euskal talde guzi hoik, barri. Ro, radikala. Barrikada, lapoia, kortatu, eh, eta horiek denak. Hauzien uh, urrezko uh, epoka. Le rock basko edaitzen zia, famatu bai, rock radikal, uh, bai, rock radikal basko, Bai Bon, ordin, hi, hi er beha hintzan eta hoa hitz beha ziko Eta ordin, uh, eh, gala jortan, uh, eh, agertu zian ere beste talde bat, emak deitzen dena, uh, komerzialki olako fama hundik ezagutu ez dina, alta uste dut musika zalen uh, mundu jortan zinez preziatu zela aski berezia behitzen, eta... Bon, entzunen dugun kantoia lenda bisiko diskazian, eta hau berezi baino berriziago zian garai hortako. Zertan ez berdintzen zen garai hortako e, eh, rok mundian? Zentaz, gio taldearen, emeak taldearen evoluzionia entzuten duzulaik, eh, gio bideratu dira pixkat rok uh, eh, gorat. Bena hor, entzunen dugun doinua, uh, entzunen duk uh, gutitan, arras gutitan Euskal egin nik izan den musika estilo bat, da uh, epoka hortan ere sortzen zian la New Wave. Ah, bai. Bakizu eh, endosin, eh, olako Kiur eta... Voilà, kiur, oh, eh, baduk eh, beharrian, seguraski zen olako girua zian amini bat, ez gotiko bena... Ulhuna? Ul, voilà, ulhuna eta olako giro pesu eta bereziak. Bena ez muzika bortitzola... Ez bate. Eh? bon, gero bai bortitztu da emeak taldearen eh, musika, bena erran behar da emeak taldea sortu zian kaki azkarazo eta Xab Angel Katarain eta Xabier Montoian enguian. Xambier Montoya lehenago emea erzainak taldearen lehen da biziko kantaia izan zena, hortik juntzian, eta uh, eh, sede hortan sartu izan. Beraz, eh, Eta geho Katarain sonian ez, ekoizpenian? Bai, uh, eh, sonio ekoizle eta beste. Uh, beraz, uh, azkarazo eta Katarainen guian uh, abiatu zen olako musikain esperimentalaen Eh, xede bat, uh, ingu, uh, musika esperimentalen inguko xede bat, eta hortik abiatuik pixkat sortu zen emeak taldea. Gio juntatu zian, beraz, Xabier Montoya, eta beste musikalari zunbait, gio taldiak utzi zutenak, eman dezagun Mikel Artieda, hau berakoa duk, eh, gitarra pala jolia, eta Tapiatale eh, tapia ekina izan dena, peio eta pantsoa ekin, gio izugarrizko lana egindik studioetan, eh, anis taldeekin eta beste. Gio bastian ere, entzunen dugun doinu hortan, irantzu silba, hau kantarian debat, Fernan Iratzoki ere tabala eta hainbat eh, ibili zena, eta hor sortu zen beraz, elatanago eh, iruan, eh, hiru aldiz eme, ordean ez dakit me, me, ez dakit nola hauskatu behar den, bena, lendabiziko diska hor sortu zien, eta hortikat eh, izan dira eh, hainbat diska, bena taldea ere uh, eh, kambiatu da. Eh? atxarreko musikalariak utzi zuten taldea, gosartu dira beste zumbait gazteago, beti bera ingurukoak, eman dezagun gero gitarra palian sortu zien Mikel Iratzoki, bizkarrezura taldeana izan zena, uh, beste kidiak eh, eh, zuntzien, uh, uh, mena voilà, geotaldiak beste motako evoluzioa ukandizu, eta geomusika estiloz ere kambiatu. Bena, eh, hor uh, zinez interesgarria da, entzunen dugun uh, doinu hortan, uh, entzutia, arras gutitan entzuten da uh, musika gintzan, olako New Wave inguruko uh, girorik. Be, saltzen. Eta ba, zerbait eh, eskaintzeko tan, bera saldu, eh? Uh oh. -huh. Ala, etordien nahi baduk entzunen dugun doinua, oai, emeak taldeak eh, emanik dateke, eta deitzen da denboraren poderioz. Ok, dizkanik badik izan bat, dizkak behak? Ebe, mm, Ah, delakua, M&M, hoizuk? ebe, aldiz nola oskatzen duk. Mm. Eh? Ados. Ez m... Eh? Ez duk heiko. Ez eh? m... Mm. Eta ordin demoraren poderioz. Hale entzuten dugu eta horretzapen zaharrak harrapisten. egia gutsa? Sorkuntzaren eragile? Mintzaldia Xabi Eritzaina CNRZ-etik. christine Taylor, Pariseko Kebranli Museotik. Gerard Lanclu CNRZ-etik. Birgit Elingauz, UNESCO-ren delegatua. Eta Pantsika Teleria, koregrafoa. Kudeatzailea, Deni Laborda. Ekainaren hiruan ostiralez, agatzeko zazpietan, Bayonako Unibertsitatean Sartzea, doa antolatzailea, eskolkultur erakundea. emazte. Gizon eta beste. Josebe Iturriotz. Josebe Iturriotzek egun be kronika tiuan, machismoa eta patriarka iso dela eta zaintzaen gaia ekarriko deiku goguala. Itxumandoko, itxumandoko! ideia hori ez, zaintzarena, eta zer esan nahi du horrek, ba, eredu honetan esan nahiko du, edo feminismoak proposatzen duena da, gizartea bera eraldatzea, eta erdigunean pertsonak eta haien beharrak kokatzea. Ez. Esate baterako momentu honetan bizitzen ari garen momentu, oza, egoera adibidez, Europa zer da, Europa momentu honetan da, e, bere fronteraz, odolez, betetzen duen kontzeptu bat, ez? E, ostras, hori izatea, e, esken, mm, niretzako ari ez dut ulertzen nola dan posible, ez ulertzea zaintza eta denek behar dugula, eta momentu honetan badarela pertsona batzuk behar gehiago dutela, eta nola da posible mantentzea gure gizarte moral moderno garaikide hau, horrelako errealitate batean, ez? Eta ez bakarrik siriako refusiatuak, eh? E, e, jo, Espainiako fronterak ere, ere odolez e, beterik dare, ez? E, zainik, momentuan daskat irudia nola e, e, zela, zelako mugak ditugun, zelako arresiak, arresi horiek e, arantzez josiak dare, Eta, eta hor zintzilika ikusten dira emagumeta gizonak, bizitza galtzen, eta ohituta gaude, eta jarraitzen dugu bazkaltzen, eta jarraitzen dugu bizitzen normalez, ba, iruitzen zait, eta gainera gero, entzun behar dugu hori ez, onak garela. Ez, gure gizartea dela, azken finean, moralki egokia, ez, ez dutu lartzen. Mhm. Gero, zaintza hortara berriz hueltatzeko, eh, e, eh, gauza polita da, zaintza da norbaiti atentzioa, arreta ematea, e, ez dakit, irifar batekin, goxotasunarekin, e, placer sortzen du, edo ez dakit, denek txikitatik behar, e, ez, ez gira denak asetua izan, zaintza eta empatia eta hortaz, eta hala ere, zergatik zaintza hori atzeraka edo ja mesfidati edo gaude zergatik. E, ez da, e, ez da mesfidati, eh? pentsa momentu honetan zaintza hori asetzeko esklabutza harreman badugula. Hau da, munduko emakume guztiek, ja gehienek zaintza lanetan daude. Naiz eta espazio publikoan lan egin, baditugu gorputz batzuk zaintzalan lan horiek egiteko. Eta beste gorputz batzuk erregeak izateko jarritzen Erregeak esan duzu. Erregeak, karo, jarraitzen dugu eredu horrekin, hau da, e, esan genuen bere momentuan, patriarkatua, gaur egunko patriarkatu modernua da, paktu sozial bat, nun gizon askek paktatzen dute bere askatasuna espazio publikoan egoteko, boterea izateko, kalean egoteko, gobernuan egoteko, fabriketan egoteko, berdintzait, eta pak, paktu horren atzean dagoena da, etxean esklaba, esklabu bat dutela. Eta erresuma, gaur egungo erresuma, familia nuklearra da. Orduan, kontuz, dakagu gizarte bat, oso ondo dakiena zaintza hori beharrezkoa dela, baina esklabutza harreman baten bitartez asetzen duena. Hau da, ez da maila berdinean zaintza ematen. Eh? pertsona guztiak gure gizartean, gizoneskoak, normalian ez dute zaintzen. Oso e, e datu hegemonikoetan noske egon daitezke gizonezkoak zaintzen dutenak. Eh? Baina esan nahi duanean, orokorrean datuen arabera ez dakite zen bada, baina emagumezkoak ez bat ordu gutxiago aixialdi, ordu gutxiago dakate egunean, zergatik, lan pilo bat egiten dutelako eta beraien hartzen dutelako zaintzalana. Kontu, zaintzalana egiten da. Eta gizarte hau oso ondo daki, beharrezkoa dela zaintzalan hori, baina ez dio baliorik ematen. Mm-hmm. Esklabutza harreman baten bitartez egiten du. Ez du murrizten kapitala, eta kapitalismoak sortzen duen logika hori, ez du murrizten, baizik eta zaintza horren mesedera jartzen du. Eta guk esaten duguna da, guztiz alderantziz egin behar dena. Hau da, gizarteren erdian zaintza jarri behar dela. Espazio publiko eta pribatuaren arteko banaketa ukatu egin behar dela. Hau da, ez dago etxe barruan egiten den izkutuko lan bat, baizik eta lan hori publiko izan behar da, eta gure kezka garrantzitsuena. Bai, e, fronteretatik, baina bai, gure herrian lan banaketa hori kontutan izan da. Nor erditzen du gizartea, nor zaintzen du, bai e, umeak, bai zarrak, nor zaintzen gaitu gaixo gaudenean. Momentu honetan adibidez, ospitaletan euneko zaintzaren euneko amarra egiten da. Medikuek atenditu egiten gaituzte. Baina benetako zaintza, hau da, horren jarraipena, behar duen zaintza guzti hori, normalian etxetan egiten da, edo ezkontza tratu batean, edo baita ere, eta kontutan izan behar da, esklabutza, beste esklabutza harreman oso berezi batean, eta da, kolonialismoarena. Zenbat inmigrantes hartzen ari gara gure etxeetan, zenbat emakume, paperi gabe, oso egoera kaskarretan, oso du, diru gutxigatik, eta hoi bai da beste esklabutza harreman oso potente bat, e, oso diru gutxigatik, zaintza lan guzti horiek egiten dituzte, azken finean, emakume europearrak gizonen antzera merkatu laborealean sartzeko edo espazio publikoan sartzeko. Mm. Hala ere, harreman horiek ezberdinak dira, ez? Baina fundamentala da, zaintza. Eta gure gizarteak badaki, eh? Oain, emakumezkoak gehiengoak musutruk egiten du, hori horrela da. Ana zertan irentzen den utxu mandoka juntako eskerra beti bezala. Charles Bidegei, Ainara Plazaola, e, Lauren Txegue Lankidiai eta Josebe Ituriotzi nikene aldetik erraiten deiziet beste behin bat arte, anartean betiko ber aholkia izan izan txustut ahal bezain zorion txu ariketa egin egun gusiz minuta batez ikusiko duzie bizie kamiatuko daiziela. Atxatxa beste behin bat arte.